Um, it's an honor to, to be here with, with you all. And I continue to remain thankful. To the church here. To everyone who's serving. To everyone who regularly supports the ministry through prayer and in every other way. Ik katram vienam, kas regulāri atbalsta kalpošanu ar lūgšanām, vienalga kādā citā veidā. I, for me personally, I'm deeply humbled that you have allowed me to, to be a part of your life. Un personīgi man esmu tiesa dziļi pagodināts, ka jūs esat ielaiduši mani un eh, ļaujuši man būt kā daļai no jūsu dzīves. Um, uh, many times I just pause and think about uh, from where God has picked me Un eh, dažas reizes, kad es vienkārši apstājos, lai padomātu, no kurienes gan Dievs man ir izvedis ārā. And uh, one of the things, may the Lord protect me from, uh, I really don't want to forget from where God picked me from. Un tā viena lieta, ko es, Saved me from. ko es tiešām vēlos, lai Dievs man tiešām neliek aizmirst, ir, kad es vienmēr atceros, uh, no kurienes viņš man ir izvilcis ārā. Uh, When I look back to where God saved me from, it always keeps me humble. Ik katru reizi, kad saskat, atskatos atpakaļ uz to vietu, no kurienes Dievs man ir izcēlis ārā, es vienkārši turpinu uzreiz palikt un būt pazemīgs. And one of the things, one of the things that I believe the modern church really, really needs is humility. Jā, un viena no tām lietām, ko es patiesi ticu, kas ir vajadzīga mūsdienīgai draudzē, tā ir tā pazemība. I also want to apologize to the church for anything that has hurt you in any way. Un es arī gribu atvainoties jums visai draudzē par nu, jebkādu veidu, varbūt tās, kas ir sāpinājis jūs personīgi no manas puses. I'm just saying it. Nobody has told me anything, but I'm just saying nu, it. Neviens man neko nav aizrādījis, varbūt man pateicis, bet es vienkārši nu, kaut ko tādu sajūtu tagad sevī, ka man to vajag pateikt. Uh, I know it's not good for me to come once, only once in a month here. Es zinu, ka nu nav labi, kad es atbraucu pie jums tikai vienu reizi mēnesī. But I'm very thankful that you have you know, still there as a family and you're supporting the other guys on the board. Un es ļoti pateicīgs, ka joprojām jūs esat šeit un jūs atbalstat visus tos vīrus, kas ir šeit draudzes valdē. <sighs> I also want to apologize if there has been any inconvenience because of the children. Un es gribu arī atvainoties jums, ja ir bijušas jums kādas nērtības eh, bērnu dēļ. I know sometimes it's not very easy to listen and concentrate when kids are having fun. Es zinu, ka dažkārt ir pavisam grūti palikt sēžam un koncentrēties uz visu to, ko jūs dzirdat, ja bērni tur aizmugurē ņemās. Uh, I'm reminded of the time when I was very small. Un es atcerējos pats to laiku, es biju pavisam mazs in my parents had a very, very difficult time with me. Un maniem vecākiem arī bija ļoti, ļoti daudz tādu visam grūtu brīžu. Nevarēja tikt ar I know it's galā. hard to believe, but it's the truth. Un es zinu, ka tam ir grūti noticēt, bet nu, tā ir patiesība. Um, and I used to just just make scandals everywhere. Just nu, Mēs vienkārši taisīt visādi skandālus, es skrēju apkārt kliedzu. In fact, I even baptized a kid when I was a kid. Un īstenībā, tad, kad es vēl biju bērns, ja es pavisam vēl biju mazs, es arī e, es e, nokristīju kā citu mazu bērnu. Vienkārši uztaisīju ūdens kristības viņam. There was water baptism going on in the church. Draudzē notika ūdens kristības. This is in India, of course. Nu, tas notika Indijā, protams. And I was fascinated by process. Un man tik ļoti pārsteidz un fascinē tas viss process, kā tas notiek. So even from that time itself, there was this leadership call on me, and I just called the other kids. I said, just let's go, let's go. Pār mani jau tajās dienās bija šis līdera aicinājums, un tas visiem tur teica, tiem bērniem nāk, nāk šurp. So there was a, So the adults were focused on the baptism that was going Jā, there. Visi tie pieaugušie, viņi tā kā koncentrējās uz tām ūdens kristībām, kas notika tur draudzes priekšā. And I led the other kids to somewhere Yep, I, there was es a, vadīju there was uh, a, pārējos bērnus kā klusāku stūrīti tur aizmugurē. There was a plastic drum full of water. Un tur bija tāda plastmasa, tā kā, nu, bļoda vai es nezinu, nu, kaut kāda muca, bet pilna ar ūdeni. So I said, guys, this is very serious. Who wants to get baptized? Un es saku, viņam klausieties, tas ir ļoti nopietni. Tad kurš no jums jūs gribat ūdens kristības pieņemt? Es, es, es, es, es tur Father in Jesus name. Just put, but just forgot that you gotta bring the person <laughs> back. Ah, jūs viņu paņēmi, ja es tā kā vārdā ieliku iekšā tur tajā mucā, bet es aizmirstu, man arī viņš jāņem ir ārā, jāizvelk ārā no turienes. Oh, my lord. Mans kungs. God is so good. Dievs tomēr ir ļoti labs. I put the kid in. Es iebāstu bērnu tur iekšā. Saka, jo, jo. And the kid is going. Tas bērns ir burbuļu noietā. Because it was a, quite a big drum. Jo bija tāda, nu, dziļa, dziļa muce. And, uh, and it's gone. Plunk. Vienkārši kļūtu kā būtīši iekrīt un iekšā visi, wow, jā, jā. He's really water baptized. O, viņš nu tagad patiesi ir ūdens kristīts, nu patiešām. But thank God somebody saw it and they came paldies running. Dievam, in. paldies Dievam, kāds to pamanīja, viņš tur pieskrēja, viss izdarīja. I think my father, bam, bam. Es domāju, mans tēvs pēc tam bam, bam, tā yeah, bija kārtīgi. So, This is an encouragement for Jā, tas ir iedrošinājums, jo īpaši vecākiem. if you have problems with your Nu, kids. ja jums ir kādas problēmas, varbūt ar jums So pašiem uh, I, bērniem, please, tāpēc lūdzu, can I encourage everyone in the es varu church iedrošināt katru vienu no jums šeit draudzē. to pray, Lūgt, even if it's not your kid? pat arī tad, ja tas nav jūsu paša bērns. You never know. Jūs nekad nevarat to zināt. The call of God upon that child. Jūs nekad nevarat zināt, kāds ir Dieva aicinājums par šo bērnu. And I, I like what one man of God said. Un man tik ļoti patīk, ko viens Dieva vīrs teica. He was, um, I think, somewhere in the crowd. Viņš bija kaut kur atradās tur tajā pūlī. And the children were screaming or something. Bērni tur kliedz un kaut kas tāds tur notiek. And he was kind of getting irritated. Un viņi jau sāk kaitināt. And suddenly he just told, he had a revelation and he told God. Un pēkšņi viņ, par viņu nāk tāda atklāsme, viņš saka Dievam. Said, Lord, I thank you. Viņš saka, Dievs, es tev pateicos. That that child ka šīs te bērns has the privilege to come into your presence viņam, at such a young age. Ka viņam šajā agrīnajā vecumā ir tā privilēģija jau nāk tavā klātbūtnē, tavā namā. A lot of Latvian children un ļoti daudz šeit mums paši latviešu bērni are in the wrong places. Viņi atrodas tajā pašā laikā, viņi atrodas nepareizās vietās. And you know it. Un jūs to zināt. I've been a teacher in Jūrmala vidusskola. Es esmu mācījis un bijis skolotājs Jūrmalas vidusskolā. And I've seen small kids. Un esmu redzējis tos pavisam mazos bērnus. Smoking. Tad, kad viņi iet ārā uz skolas, uzpīpē cigareti. So many. Tik daudz no viņiem. Forgive me. Piedod man. But it's a shame. Bet tas ir kauns. It's a tragedy. Un tā ir īstenībā traģēdija. So even if it's a little discomfort, I mean uncomfortable for us, Pat arī, ja mums ir mazliet, nu tā mēs jūtamies nērti un nu, please nepatīkami, bring your children to the church. lūdzu, vediet savus bērnus uz draudzi, ņemiet viņus līdzi. And the others, let's encourage them. Un visi mēs pārējie nu vienkārši iedrošināsim tos vecākus, lūgsim par tiem vecākiem. Ah, with all respect to you, Ar visu cieņu pret if you don't jums. have a child, Ja jums nav bērna, with all respect to you, ar visu to cieņu pret jums. It might look easy. Varbūt var izskatīties, nu, baigi vienkārši. To control a child. Kontrolēt bērnu. And trust me, I'm a father. Un nu, ticiet man, es pats esmu tēvs. We are doing our best to raise up our children. Mēs darām right visu way. to pašu labāko, lai audzinātu savus bērnus. But each child is different. Bet katrs no mūsu bērniem viņš pavisam ir savādāks. So please pray. Tāpēc lūdzu, lūdziet. Anytime you see a difficult child. Un katru reizi, kad jūs redzat bērnu, no Pray for the parent. Lūdziet par viņa vecākiem. Pray for the child. Lūdziet par to pašu bērnu. And I'm very sure. Un esmu ļoti pārliecināts. That the Lord who has given you grace. Kad Dievs, kas ir dāvājis tieši tev žēlastību. Will hear your prayer. Viņš sadzirdēs arī tavu lūgšanu. Amen. Amen. So I believe in the power of prayer. Tāpēc es ticu, ka lūgšanā ir spēks. And as a church we must continue to believe. Un kā draudzē mums ir jāturpina tam ticēt. Pray about everything. Lūdz par visām lietām. Ask God about jautā Dievam par visām lietām. Tell him about everything. Stāst viņam pilnīgi visu. Share your heart to him about Dalies savā sirdī, kas ir tavā sirdī tieši ar viņu. One of the things that has really helped me in my marriage. Un viena no tām lietām, kas man ir ļoti palīdzējis manā laulībā. To be peaceful. Būt mierīgam. Uh, with my man, with my wife. Nu, kad es esmu kopā ar savu sievu. Is one thing. Tā ir tā viena lieta. Anytime there is a situation between me and my wife. Katru reizi, kad ir kaut kāda situācija starp mani un manu sievu. Or with the kids and. Nu, vai arī bērniem, nu kaut kas tur notiek. First thing I do. Tā pati pirmā lieta, ko es uzreiz izdaru. Almost every time. Nu, gandrīz man sanāk to izdarīt katru reizi. Is first talk to God. Ir tā pirmā lieta, es vispirms ātri parunāju ar Dievu. I, I like what the book of James says. Un man ļoti patīk, kas ir teikts Jākapa vēstulē. And I want, to, I want us to share, I want us to read that scripture. Gribu, lai arī mēs visi izlasām to rakstu vietu. Tā būs pirmā nodeļa, Jākapa vēstule pirmā nodeļa. James chapter 1. James chapter 1 verse 19. Tad Jākab vēstule pirmā nodaļa 19. pants. Lūdzu. No? Ja, tad no 19. panta lasam visu kopā. Ziniet, mani mīļie brāļi. Kā lūdzu? Ziniet, mani. What does it mean, ziniet? Saprot. In my Bible says understand. Man Bībelē teikt saprot. Viņš ne tikai punktlā, vēl, vēl, vēl. Nevis tikai tā, ka understand. Bet, nu, pilnīgi saproti, saproti. Listen, understand. Ponder, saproti, meditate on it. Pārdomā par to. Think what exactly does this mean. Padomā, ko īsti tas nozīmē. And let it really go into every area of your life. Un ļauj tam ieiet jau katrā, so, jau katrā tavas dzīves jomā. Understand my beloved. Mans you are my beloved. Jūs esat mani mīļotie. But understand. Bet saprotiet, lai ik viens like cilvēks, ik viens, ik viens, ik katrs viens, ne tikai not only those who have the gifting for it. Nevis tikai tie, kuriem ir kāda īpaša dāvana par to. Kaut kur cilvēks saka, o, oh, Sams, tev ir dāvana par pacietību. Sam, you have the gift to be patient. Nē, nu, cilvēks saka, nu, nu klausies, Sam, nu, tev ir pacietības dāvana, nu, man viņas nav. Sorry. Nu, piedodiet, jā. <laughs> No, no, no, no. Nē, nē. He quits. Let every Katram vienam, lai visiem. Okay? Mums. Jā, mani, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties. Okay, I don't know what this word means, but in English it says be quick. Angļu valodā teikts, esiet ātri, tad uzreiz klausieties. Nākošā. Kūtrs runāt. Kā lūdzu? Kūtrs runāt. Kas tas ir kūtrs runāt? slow to talk. It doesn't mean don't talk. Jā, tā nav teiks tā, ka nu nerunājiet, bet nu, ka tu esi lēns, lai runātu. No, bet jūs saprotat, kā tā nozīmē. Tā ne, kā tevi sauc? Nu, nav tā, ka tu pajautā, ja kā tevi sauc. Un, What is your name? Oh. No, no, no. no. I hope you understand. Nu, tā nē, es ceru, ceru, ka jūs saprotiet to visu nozīmi, ja? You understand. It's It's about the situation. Tas ir atkarīgs no tās situācijas, jā, nu, no tām plašām situācijām. You heard it. Jūs dzirdējāt to? But be Bet slow nu, lēni, to speak. Savā reakcijā un savā runā. Un nākošā? Un nākamais ir kūtrus dusmoties. My Bible says, Man and even slower to get angry. Pat vēl tātad lēnāki, lai sadusmo. Anything happens, Vienalga, lai kas notiktu, turn up. Any situation, can't sit yeah! Sorry, I'm just expressing. Piedodiet, es vienkārši man tādas emocijas, ekskluzīvas. Vienkārši tropu cilvēks, ko padarīt. Tropical. Nu, tropisku mēs esam tādi. There are issues that happens between people. Ir dažādas lietas, kas notiek starp cilvēkiem. In a church too, I'm very sure in the church. Arī draudzēs, nu, par to pārliecināts. You hear something. Tu kaut ko dzirdi. Or somebody says something. Arī kāds kaut ko pasaka. Don't just... Understand, understand, saproti. saproti. Think, padomā, think. padomā. In another scripture, it says, anger rests in the bosom of fools. Tad, tad un, kādā citā raksturvietā ir teikts, ka dusmas viņas. Būs, nu, ok, think about lēp. Nu, padomājiet, te pa klēpi. Dod man tu jacket, lūdzu. Just give me the jacket, please. Imagine this is anger. Iedomājieties, šīs te ir dusmas. Now watch this. Tagad pavērojiet. This is anger. Tās ir dusmas. And the Bible says, Un Bībelē teikts, anger, dusmas, atpūtas, viņas, rest, viņas atpūšās. With fools. Ar tiem, kas ir muļķi. Anytime, I don't care who you are. Un man ir pilnīgi vienalga, kas but tu if esi. You kad, react in anger, bet ja tava pirmā reakcija uzreiz parādās dusmās, you are a fool. tad tu esi muļķis. Anything else? Wow! Vienalga, kas notiek uz rituālu. With your wife or husband vienalga, or with your brother or sister. Vienalga, kopā ar sievu vai brāli vai māsu, vienalga. I mean, it's traki. Tas vienkārši ir ārpus. Bez kontrols. Nu, bez kontrols tas vienkārši notiek. You know, there was, there was a theme I want to study. I was thinking of speaking about something else. Un es īstenībā no sākuma domāju, ka šodien runāšu pavisam par kaut ko citu. But I, But, um, I'm not going to touch go to that topic probably another time tēmas, bet, because I need to, uh, we need to still pray. I'll think par to tēmu es vienkārši varbūt arī tajā tēmā, tajā tēmā pat nepieskaršos šodien, bet nu mums arī tu jāturpina lūgt un But I want, I want to touch it a little bit. Bet es gribu varbūt to aizskart pavisam mazlietiņās. Nu, sometime, sometime later we're going to talk about it. Un kaut kad vēlāk mēs arī par to, to tēmu vairāk arī parunāsim. About manipulation. Par manipulāciju. Some of us manipulate our husbands and our wives. Daži no mums mēs vienkārši ah, manipulējam ar savu sievu, ar savu vīru, ar dusmām. Manipulate the church members with anger. Arī draudz locekļi manipulē ar dusmām. Okay, okay, okay, she's gonna get angry. If I talk about this, she's gonna get angry. Tad, ja es runāšu, sākšu runāt par to, viņa tūlīt paliks dusmīga. And people are afraid to talk to you. Un cilvēki vienkārši ir, cilvēkiem ir bail nākt un runāt ar Because tevi. Because you, you can just Jūs vienkārši varat oh, līdz duguņus. You were already taking the sword out. Izvēlt ārā zobenu. Manipulation. Manipulācija. Look into my eyes. Ieskatieties man acīs. If you walk in anger. Ja jūs staigājat dusmās. And you react in anger. Un jūs reaģējat ar dusmām. And you control situations with anger. Un jūsu situāciju mēģināt kontrolēt ar dusmām guarantee. Tad tā ir vienkārši garantīva fakts, you are a fool. ka jūs esat muļķis. And you will be sorry. Un jūs pēc tam to nožēlosiet. There's another form of manipulation. Ir vēl kāda cita manipulācijas forma vai veids. Anything happens? Uh, nu, kaut kas notiek. Jā, yeah, I know. Jā, es zinu. Es zinu. I'm back. Es esmu slikts. I'm back. Es esmu slikts. Es esmu slikts. Oh, Michael Jackson oh, song. Slikts, jā, Michael okay. Jackson dziesma. Labi. Piedod man. Piedod man. You know. Yeah, I know, I know. Jā, es zinu, es zinu. You are spiritual. Jā, tu esi garīgs, jā. I am not. Es neesmu. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā your family has it. Jā, tavai ģimenei ir. Mine, no? Manai nav. And you're expecting those people to come to no, no, no, no, no, no. We don't need that, you know. You might get me to come and do this, you know. You might have the whole church come to you and say, it's okay, it's okay, it's not about you. Nu, But trust me. You will not Jūs neaugstiet, jūs tādā veidā neaugstiet garīgi. You'll be stuck in that place. Jūs iestrēgsiet tajā vietā. For the rest of your life. Uz visu savu atlikušo dzīvi. Five years ago you had the same thinking. Piecus gadus atpakaļ tev bija tieši tāda pat domāšana. Five years later you still have the same piecus gadus pēc tam vēlāk, tu joprojām ir tā pati domāšana. It's terrible. Nu, briesmīgi. A few other things I want to touch on. Un es gribu arī pieskarties vēl dažām citām lietām. Last week I was in England. And, uh, pagājušā nedēļa es biju Anglijā. And uh, I had some ministry here and there. Nu, es tur mazliet arī kalpoju dažās vietās. Met different God's people. Es satiku dažādas Dieva cilvēkus. I had to speak in different places. Man bija arī jārunā dažādās vietās. And I was really shocked by some things. Un es par dažām lietām biju nu, patiesi tāds izbrīnīts, šokēts. And I want to touch different areas quickly. Un es arī gribu aizskat varbūt man dažas no tām, tām vietām, jomām. Some years back, daži gads atpakaļ, nu pāris gads atpakaļ, England Anglijā was a nation that sent missionaries to almost every country on this planet. Anglija bija tā valsts, no kuras izsūtīja misionārus gandrīz pa visu pasauli. John Wesley. Johns Wesley's. Charles Wesley. Charles Wesley's. And like there's so many other great men, God have risen up from that nation. Un tik daudzi citi lieli un ievērojami Dievu vīri, viņi ir nākuši no šīs valsts. Today, un šodien, Britain is the drug capital of Europe. Oh, tad, tad uh, Lielbritānija, tas ir, nu tā ir tā galvaspilsēta. Ne? is the drug capital, drug, narcotics. Uh, ah, narkotiku tā galvaspilsēta. In Europe. Eiropā. They say that British youth are among the most violent and aggressive youth. Un ir, un tad cilvēki vispār mēdz tagad runāt to, ka eh, Lielbritānijā jaunieši, jaunatne, nu viņi ir tādi vismežonīgākie un, teiksim, narkotiku atkarīgie. Uh, Visā I, Eiropā. I, I teach, uh, uh, I have few klases viņu Rīgā pašvaldības police. Un uh, es tad mācu arī, tad vadu dažas stundas Rīgas pašvaldības policijai. So I have these police guys who come and learn. Un arī nāk tie tad policijas vīri, jā, pie manis mācīties. And they said they have the most problems with the British guys. Un viņi pēc saka, nu, ka mūsu darbā vislielākās problēmas ir Lielbritānijas pilsoņiem. Reckless. Nu, vienkārši, nu, nevar. Careless. Viņi ir tad bezrūpīgi, viņiem ir nav. Disrespectful. Viņi ir, nu, necienīgi and basically cūkas. Nu, būtībā cūkas. You know, you could just call nu, vienkārši viņus tā varētu nosaukt. Nu, tā te policistis sauc. And I remember traveling, uh, once I had to go by the train. Es atceros, ka tajā Anglijā man vienkārši no vienas vietas uz otru vajadzēja pārbraukt ar vilcienu. And I had little bit situations Just, you know, some young people go, hey, you! That's some situation with. Ja nu bija tādas mazas situācijas, kurās gribējās tikai iejaukties, tur kāds jaunieši teica, ej, tu tur! Something they told me. You know? Un viņi man kaut ko arī pateica. And <laughs> un, <laughs> the man of God who was with me, he was shocked. Dievu vīrs, kas brauc kopā ar mani, viņš bija tik šokēts. And I just kept quiet smiling. Es vienkārši klusēju, pasmaidīju. And turned my face. Un pagriezu savu seju. So they didn't continue fighting. Nu, lai viņi ne, nemēģina tagad turpmāk, nu, turpināt to, kas strīds. Small kids, small kids. Nu, par mazām lietām. And the man of God later on told me, he said, I'm sorry that this happened. Dievu, Dievu vīrs, pēc tam man vēlāk sāk, viņš saka, man ļoti žēl, nu, ka tev vajadzētu, ka tev vajadzētu piedzīvot tādu situāciju. But he said, Bet viņš pateica, we don't understand what's happening. Viņš teica, ka mēs nesaprotam, kas īsti notiek. But I remember when I was about to preach in one church. Uh, bet es atceros, kad es jau gandrīz kā gatavojos sludināt vienā draudzē. Um, uh, it's a crowd. Tad tur bija cilvēku pūlis. And I'm standing at the side. Un es tur stānā stāvu. My time is coming to preach. Un jau tūlīt uh, būs pienācis mans laiks, lai es dotos sludināt. And the Lord lays a word in my heart. Un Dievs, viņš, Dievs, viņš ieliek vienu vārdu manā sirdī. And I'm like, Un es no. Dievam saku, Dievs, nē, tikai ne par to. Please, no, Lūdzu, nu nē, nē, nē. Because I don't know, I don't know many of these people. Jo es nepazīstu daudz no šiem cilvēkiem. And it's not easy, you know. You nav tā viegli vienkārši iet un tagad viņam kaut ko teikt. But then before me another lady came to give testimony. Uh, bet tad pirms manis tad tur priekšā devās viena dāma, lai pastāstītu savu liecību. And she spoke. Un viņa runāja. About that thing. Tieši par šo te tēmu the message. Domāju, Dievs, nu es dabūju to tavu ziņu, ja sapratu. So my turn came up and Tad pienāk, pienāk mana kārta, lai es ietu tagad dotos un runātu. And this is what I felt the Holy Spirit saying for that nation, for that group. Un tas ir tas, ko es jūtu, ko svētais gars grib, lai es pasaku tai visai nācijai, visai tautai. Mixture. Tas sajaukt is very dangerous for Christians. Sajaukums viņš ir ļoti, ļoti bīstams kristiešiem. And I'm standing and start, straight away started speaking. Un tad, tad es pirms nostājos, un es tā pat tiešām uzreiz sāku runāt. I said, Jesus es saku, Jēzus and Allah don't mix. Un Allahs viņam kopā nesadara, un nu, nevar viņu saukt kopā. I said, Jesus and Buddha nu, don't Jēzus, mix. piemēram, Buddha, ja? nu, arī mēs viņus nevaram likt vienā. Jesus and Dalai Lama don't mix. Jēzus un Dalai Lama nu, arī kopā neiet. I said Jesus and Santa Claus don't es mix. Saku, Jēzus un Santa Claus, ja Ziemassvētcīs, nu arī neiet. And I could already feel, you know, the, un es jau jūtu, jau, the atmosphere jau, changing. Ka tā atmosfēra vistajā zālē jau pamainās. And we have been saved and called to be biblically correct and not politically correct. Mēs esam aicināti, mēs esam izglābti, lai mēs būtu bībeliski pareizi, lai mēs tā pareizi dzīvotu, nevis tā kā ir politiski pareizi. You know what has happened? Un ziniet, kas ir noticis? The church has kept quiet about these things. Draudz ir vienkārši turpinājusi klusēt par šīm lietām. And we have Christians Un mums ir kristieši, who read the Bible kuri lasa Bībeli. And also read astrological books. Un viņi arī lasa, tā, tā starpā viņi arī lasa astroloģiskās grāmatas. Or positive therapy key books or, or, or, um, or mind control books or self-help books or how um, there is this famous book that's been going around, I think, and also the DVD called The Secret. Eh, tad, tad ir ļoti slavena grāmata, kuru nu, ļoti plaši pārdod, un arī DVD filma ir ierakstīta. Tad, tad tas noslēpums, secret saucās tā. And tā so, grāmata, tā pirma. what has happened is tas, kas ir noticis, the mixture tas sajaukums has spoiled the churches. Viņš ir vienkārši samaitājis draudzes. And today, un šodien, when you can't tell Tu vienkārši nevari that pateikt. Jesus Christ is the only way. Vienkārši pateikt to tā skaidri, ka Jēzus Kristus viņš ir vienīgais ceļš. In few weeks, they're going to introduce a law in the British Parliament parlamentā. where If a pastor refuses homosexuals to get married, he will be put in prison for five years. Tad, ja mācītājs atteiksies salauzāt homoseksuālu pāri, tad viņu uzreiz ieliks cietumā uz pieciem gadiem. Which means anybody in the church, Tas nozīmē, ja nav pastor draudzē, ja? says, you know, homosexuality is ja tu, wrong. Ja tu atnāc pie manis un mācītājs saka, no, nu, klausies, homoseksuāli, tā, tā, homoseksuāls, tā, tā tas nav pareizi, nevajag tā. Anybody sitting in the crowd can go to the police and then that's it, I'm put in jail for five years. Tad uzreiz kāda pietiek vienkārši aiziet uzreiz uz policiju, un viss ar to arī beidzās. Man iet pirms pieciem gadiem. And how did this happen? Un tā arī notiek. Mixture. Vienkārši ienāk šis te sajaukums. People started mixing things. Cilvēki sāka vienkārši sajaukt šīs dažādas lietas kopā. Nu, pieliksim mazliet no tā, mazliet no šī. I said, nowhere in the Bible it talks about Santa Claus. Es saku, nevienā vietā Bībelē nav rakstīts par Ziemassvētku vecīti. Nowhere. Nu, nekur nav. It is a myth. Tas ir vienkārši tāds mīts. Christmas is not about Santa Claus. Ziemassvētki nav par Christmas is not about Christmas tree. Ziemassvētki nu nav par Ziemassvētku. It is not about the snow. Tas nav par sniegu. I mean, some people, some Christians will get mad if there is no candle in the church. Tad, tad eh, daži kristieši vienkārši var tā sadusmoties, ja viņi Ziemassvētkos atnāk uz baznīcu, nav iedegtas sveces. Pirmā ādama. Taču pirmā adventa. Where? Where? Nu, kur, kur tas ir teiks, ka tā tam ir jābūt? If you like candles, have fun with ja it. Ja tev patīk svečas, tad izklēdies tam svecēm, jā, ja? bet tās nav tādas. Fill your house with candles, no problem. Piepild savu māju pilnu ar svecēm, aizdedzini visas. Nu, But don't say that is Christmas. Nesaki tā, ka tie taču ir Ziemassvētki. As it is, Ziemassvētkiem. The resurrection of Christ has no connection with eggs and bunnies. Jā, un Kristus augšām celšanās dienai, nu nav nekas kopīgs ar, ar olām un, un ar zaķiem. Number two. Numur divi. Many of these Christians, Daudz no šiem kristiešiem, I'm, I'm praying, and this is, I'm saying this for all of us to understand, to hear, stāstu, to talk, visiem, to check tagad, with yourself. Tagad mums visiem, lai mēs to saprastu, lai mēs to pārbaudītu savā dzīvē. In the end, I said, okay, how many of you have intermixture? Es saku, nu, cik daudz no jums jūs atrodaties tajā sajaukumā? Almost 80% of the group came forward for prayers. Kad 80% no tās visas cilvēku grupas, kas atradās zālē, viņi iznāca šeit priekšā, lai, lai par viņiem aizlūgtu. Es biju vienkārši šokā. In the crowd is one wild lamb leader. Un tad, kad tajā pūlī tad starp viņiem atradās arī tas jaunatnes ar misijas vadītājs. Some other worship leaders. Un kāds cits tur slavēšanas vadītājs. Mixture vienkārši sajaukums, viņi visi ir sajaukumā. Bībeli un pieliek vēl kaut ko. The Bible leader was telling later on. Tas jauns misijas, tas vadītājs, kas man vēlāk teica, how, nu, how can I tell a Muslim? Nu, kā es varu pateikt musulmani? That Jesus is the only way. Ka Jēzus, ka Jēzus ir vienīgais patiesais ceļš. I'm like, es to oh, nevaru. Vienkārši neticam, es to nevaru saprast. So, next one. Tad nākamais, nākamā lieta come forward, we pray for you. Tad viņi iznāk priekšā, mēs par viņiem lūdzam. Which church do you go to? Uh, uz kuru draudzi jūs ejat? Uh, I don't go to any church. Man, zini, es vispār ne uz vienu draudzi neeju. I belong to the body of Christ. Es piedaru visai Kristus miesai. Which church you go to? Oh, kuru draudzi tu apmeklē? Uh, I don't go to any church. Um, es nav uz vienu draudzi. And later on I was told. Pēc tam vēlāk šādas lietas. That there are many people like this, they don't go to churches. They don't, šādi cilvēki, viņus draudzes, they're not ir. part of any local Viņi tad, viņi nepieder nevienai tai vietējai draudzei. Viņi šeit ir konference. Ja? Ah, šeit ir konference. Nu, labi, aiziesim uz turieni. And then as it is usual with every church. Un gan drīz vai tas ir, nu, parasti ierasta lieta, gan drīz ir katrā vienā draudzē. In the beginning it's, yeah! Tas nāk par, jā, jā, super, super. Oh. And then as you keep going, un pēc tam, kad tu turpini uz to vietu iet, and then you are challenged, you are challenged. Un tad, un tad tevi jau sāk izaicināt, piedzīvot tev izaicinājumu. And people begin to, God uses people kad Dievs izmanto cilvēkus, lai, te, lai tevi apsinātu go to the next church. Viss tev jau kļūst nērti, un tu jau viss te uz citu Conference to conference to Tad no konferences uz nākamo konferenci un tā tālāk. And some people they watch things on video. Un daži no tiem cilvēkiem viņi vienkārši sēž mājā pie video un skatās tās. Some stūrienes, superstar preacher from another, kāds who's in eh, another country. superzvaigznes sludinātājs, viņš no kādas citas valsts, jā, tad noskatās Watching viņa video. it. That's their church. Tā ir viņu draudze. This is another mixture. Un tas ir vēl viens cits sajauktums, kā viņi atrodas. Pastudējiet Bībeli un jūs pārliecināsieties. God has established local churches. Ka Dievs ir tas, kas ir izveidojis un iecēlis. He has vietējās draudzes. Viņš ir iecēlis vietējās draudzes. When the Holy Spirit came upon Kur, the church. Kurām nāca svētais gars, svētais This gars nāca svētām draugām. You shall be my witnesses. Viņš teica, un jūs būsiet mani liecinieki. In Jerusalem. Jeruzāle. This is where you are. Tas ir tā ir tā vieta, kur tu esi, kur tu atrodies. And then Judea. Un tad arī Jūdejā. Samaria. Samarijā. To the parts of the world. Un līdz pašai pasaules malai. It says the apostles and the Believers gathered together. Viņi teica, ka tie apustuļi ticīgie, viņi sapulcējās kopā vienu vietu. Tad viņi pavadīja sadraudzībā. Not just watching some service happening in Africa Nevis or America. Nevis tā, ka es skatos pa, pa, pa televīziju, kā notiek kāds tur divkalpojums Āfrikā vai Amerikā, un tu vienkārši dzīvo. You know what, that is easy for you. Ziniet, tev tas ir ļoti For me, it's vienkārši. easy. Man ir baigi You know why? vienkārši. Zini, kāpēc? I don't want anybody to come and see what's Jo inside. es negribu, lai atnāk kāds un tagad ieskatās, kas nu notiek īsti manī. But the Bible talks about Bet Bībele you runā, Bībele ir being, you teikt, fellowship, flesh, tu esi flesh. kopā, tu esi You- sadraudzībā, miesa, miesa. Nu, Your brother, your miesa, sister. savu brāli, ar You know savu why? māsu. Zini, kāpēc? Because then what is inside you comes out. Jo pēc tam tas, kas īsti ir tevī, tas vienkārši nāk uz āru. God uses real people izmanto īstus, reālus cilvēkus, lai asinātu tevi. It's easy. Remember this. It, it's ļoti easy. vienkārši. Atceries, ir ļoti vienkārši. Wow. Būt tādam, wow about something happening in Africa. par kaut ko, kas notiek Āfrikā. Very easy. Nu, ļoti vienkārši mums ir tā reaģēt. It's easy to love Ir ļoti vienkārši mīlēt. somebody in Japan. Mīlēt kādu, kas ir Japānā. Oh, to be tsunami. Oh, tur bija cunami. Oh, I feel so. Es jūtos tik briesmīgi. And you have a neighbor next to you, Un blakus tev atrodas kaimiņš, and you don't even care tev pat ir pilnīgi vienalga, tev nu, bezrūpīgi. You live with that person. Tu dzīvo ar to cilvēku kopā. And I was told that that's why people don't come to churches. Un man arī teica, ka tas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neiet uz draudz. Why? Kāpēc? Somewhere, sometime the pastor offended them. Kaut kad, kaut nu, vienu reizi, teiksim, piemēram, mācītājs aizvainoja konkrēto vienu cilvēku. Un nu, viss Or that brother spoke something hard. Vai tas brālis pateica kaut ko stingru? Ah, by the way. Ah, starp citu. How could Christians talk like that to each other? Kā kad kristieši savā starpā tā var runāt viens ar otru? It depends upon your concept of church. Un tas ir atkarīgs no tā, kāds ir tavs personīgais koncepts par to, kādai ir jābūt draudzē. For your information. Tavai informācijai. Church is not and should never be a five-star hotel. Draudzēji, draudze nav, un tā arī nevajadzētu nekad būt par piedzvēkšņu viesnīcu. Where everything is kur, perfect. Kur viss ir perfekts un ideāls. Clean. Tīrs. Everybody bows to you. paklanās tev. Welcome, sir. Es sveicināts, Sam. Coffee or tea? Ar teju vai kafiju? No. Nē? Juice varbūt Orange sugu, tad, tad apelsīnu, multivitamīnu tur. No. Nē. What else can you do for you? Ko mēs vēl varam darīt tavā labā? Wine. Vīnu. Red wine. Es sarkano balto. Yellow. Ā, dzelteno. We don't have yellow. Ā, mums nav, diemžēl, pieejams dzeltenais. It's not a five-star hotel. Tā nav nekāda piedzēkšana viesnīca. that everybody fawns over you. I'll tell you this. If you find a church like that, I guarantee you, it's not real. tad tā nav īsta. It's a fake. Don't believe that five-star receptionist who smiles at you and says, keeps saying, oh, good to see you, sir. Jā, nav, nu, <laughs> netic daudz, ka, teiksim, piestākļu viesnīcā ieeju, un, un, un tur pie administrācijā, tur, nu, kur pieņemšanā viņi tur pasmaini, saka, priecājos tevi redzēt, kungs. Don't share your heart to that person. Tad nestāstīja visu to, kas ir tavā sirdī tam cilvēkam. I mean, I don't think anyone of you stands at the reception of the five stars, good to see me, <laughs> let me tell you what's going on. es, es nu neticu tā, ka, nu, kad uh, tu ieeji viesnīcā, lai pierakstrētos, un tu tev pasaka, nu, priekš tevi redzēt, tad tu, tu sāc visu tur stāstīt. Nu, tā nav. Church is a family. Draudz, tā ir ģimene. Read the Bible. Palasa Bībeli. Peter and Paul had treaty. Pēterim un Pāvēlam viņam arī bija strīdi. Don't be shocked, it's in the Bible. Nē, es šokāts, tas ir atrodams Bībelē. <gasps> But they are apostles. Bet viņi bija apostoli. <gasps> How could they fight? Kā gan viņi varēja tā savā starpā strīdēties? Kuku. Kuku. It's a church. Tā taču ir draudze. It's a family. Tā ir ģimene. We are growing. Mēs augām visi I have kopā. four kids, Man ir četri bērni. for those who don't know. Tie no jums, kas to vēl nezina. Almost every time I come back home, Gan arī man katru reizi, kad es atbraucu mājās, I have to be Kofi Annan. man vienkārši ir jābūt. Oh, eh, sorry. I have to be the secretary. Man ir to jābūt bring pretendam, peace. nu, vienkārši tam, tam miera nesējam viņas darbā. Daddy! Tēti! I'm so happy you came home. Esmu tik priecīgs, kad atbraucu mājās. You don't know what I've Tu nezini, ka es izgāju cauri, kurai tu nebija. Tad tas gāja. Šis te ir mans brālis. Viņš ir mans, šis ir cilvēks, kas ir mans brālis. Rezi. Un tad saku, calm down. Nomierinieties, nomierinieties. Tell me what happened. Uh, tagad nē, no! pastāstīt, kā man tagad nē, nē. So I'm waiting. Un tad, tad es gāju. This happened yesterday. Un tas citu vakardien tā notika. No, vakardien. Friday. Ā, ah, nē, piekdien tā notika. I said, calm down, calm down. Es saku, nomierinies, nomierinies. And then Bayasama, his, her brother, that is Ephraim, he's, like, brāls, jā, Ephraim. he's also viņš jau, started viņš to cry. Viņš jau stāv un, uh, he's also ready to cry. Viņš jau ir gatavs jau sākt raudāt. Because he has his story. Jo viņam pašam ir savs stāsts, ko tu līdz pastāstīji. Okay, nu, tagad saku, labi, Now, tagad nodarbies, tagad stāsti, nu kas īsti notika? He took my book! Viņš paņem man grāmatu! And then Ephraim says, Un tad Efraims pēc tam saka, Tad, tēti, she took my book first! Viņa paņem manu grāmatu pirmā! Un tad es paņēmu viņas grāmatu. Šo? Lai parādītu viņai, kāda ir tā sajūta. You laugh. Jūs tagad smējaties? I laugh. Es smējos. They are not laughing. Viņi nesmējās. Dievs jūtās. I'm not going to stay in the house. Teicu, zini, ko es unspoken message between un, <laughs> <laughs> un tad ir tā neizrunātā yeah. ziņa starp mani un viņu joprojām. Jā, jā. <laughs> Listen. Ieklausieties. You should be part of a local church. Jums ir jābūt kā daļai no vietējās draudzes, jums vienkārši to vajag. You will grow. Un jūs tad augstiet, jūs pieaugstiet. Trust me. Paļaujieties man, uzticieties man. Never give up. Nekad nepododieties. You and I, we are learning together. Tu un es mēs kopā mācāmies. And it's very sad because I saw this in England and it really hurt me. I was like, They're stuck. These people stuck, not part of any church, just stuck. Un es, es to vienkārši redzēju, es to piedzīvoju Anglijā, ka cilvēki viņi vienkārši iestrēguši. Viņi nu, ir iestrēguši tajā vietā, un viņi nepieder nevienai draudzē. Viņi tur vienkārši nu, paliek. No authority over oh, there. Par viņu dzīvēm nav ne, nekādas autoritātes. Nē, nē, es, es, es, es, uh, es lūgt un es gaidu par pareizā laiku un pareizā uh, nu, tā perfekta laika. I'm waiting, I'm waiting Saka, for gaidu, God's will. Gaidu, gaidu, nu, kad Dievs kaut ko darīs. Oh, please. Ai, nu, oh, lūdzu, nu, please. Nu, lūdzu, nu. You don't have to pray about something which is clearly written in the Bible. Jums taču nav jālūdz par kaut ko tagad, vajag jāsāk lūgt par to, kas ir skaidri rakstīts Bībelē. Bible clearly says be part. Bībelē skaidri teic, esi par daļu. Satiecies, sat, satiecies ar tiem ticīgiem. It is clear. Un tas ir skaidri. Bible, the Holy Spirit writes pastor is the, the shepherd of the church. There is, a, there is authorities, there are people, they're involved. In jo Bībelē skaidri teic, ka mācītājs viņš ir kā draudzes gads. Tā, viņš ir tā iecelta autoritāte. You don't have to pray about it. Jums nav jālūdz par to. You just have to step forward and Jums just vienkārši ir jāaiziet uz priekšu un jāsāk iet, jāsāk virzīties. I remember when priekšu. the House of God vision came in. Es atceros, tad, kad parādījās draudz Dieva mājas vīzija. Sam, Sam, where are you living? Kur tu dzīvo? Jūrmalā. Jūrmalā. Tur draudz. Tad tur, ok, tā es tur draudz. Where do you work? Kur tu strādā? I work in Riga. Es strādāju Rīgā. Tur draudz. Bet tur arī veido draudz. And not going, I don't know, 20 kilometers to another church. Un nevis, lai, piemēram, doties, and I meet them once in a week. Visams kaut kur, kaut kādu vietu jāuz uz draudz un satiec viņus vienreiz mēnesī. No complaints. Vienkārši atrod, sāc veidot draudzi vietējā savā, nu, vidē, kur tu dzīvo. Number three. Un numur trīs. Just touching issues and I want to close. Es vienkārši pieskaros tām dažām lietām, es drīz jau gribu tā kā nobeigt. Met with this family, love God. Es saprotu, ka ģimene viņi ļoti mīl Dievu. But they having terrible problems financially. Bet viņi iet cauri ļoti grūtam finansiālam laikam, tad viņi cīnās ļoti, ļoti finansiāli. And I'm sitting with them and Un es ar viņiem kopā tur sēžu, mēs runājam. And I felt in my heart and asked them the question. Un es jūtu savā sirdī, ka man viņiem ir jāuzdod kāds jautājums. Do you give your tithes and offerings? Vai jūs dāvājat savu desmito tiesu un ziedojumus? Uh, no. Um, nu, nē. Why? Uh, kāpēc? Because we have a lot of bills and things. Jo, zini, mums ir ļoti daudz rēķinu, kas ir jāatmaksā. I want us to read that famous. Uh, first of all, let's go to Visu, 1 Timothy. Atvērsim pirmo, uh, tad Pāvila vēstuli Timotejam. Uh, there is a principle which is so good here. Un ir kāds princips šeit, šeit minēts, kas ir ļoti, ļoti tāds labs. 1 Timothy chapter 5. Tad pirmā Timotejam 5. nodaļa. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Ooh. Ooh, ooh, okay, now the principle is very Labi, tagad tas princips ir tāds. What God has given to you. Ko Dievs ir devis tev, tad tavai ģimenei nu, fiziskai ģimenei. Ja? Ja? Tad visu pirms, ko dari, tad parūpējies par to ģimeni, par savu ģimeni. That's one of the things why I keep telling in the church. Un tā ir viena no tām lietām, ko es turpinu draudzē tagad teikt. I come from a background. Es nāku no tādas vides. Where life revolved around the church. Kura dzīve vienkārši nu, griezās apkārt draudzē. Sunday service. Tad ir svētdien divkalpojums. Monday prayer meeting. Uh, pirmdienā ir lūkšanas sapulce. Tuesday vīrs, uh, men's meeting. Otrdien ir vīrs sapulce. Wednesday ladies meeting. Trešdien tiek atbrauc dāmas, jā, vīrs Thursday Bible study. Uh, ceturtdien bībeles studija. Friday intercession. Uh, piekdien ir aizlūkšanas. Eight uh, Saturday. Saturday. Sestdien, Something on the else. Sestdien kaut kas darbnotiekās. But with House of God, we put this principle. Bet draudzē Dieva mājas mēs tā kā esam iecēluši šo As principu. much as possible, keep the programs of the church less. Cik daudz vien iespējams vienkārši samazina tās visas aktivitātes draudzē. That's why we have a service. Tāpēc mums ir svētdienās dievkalpojumi. And then we have a mājas grupa. Un tad mums ir we still don't have it here, I guess. We're still working on that. Okay. Jā, mēs joprojām šeit par to strādājam. Un tad ir uh, sievu un vīru lūkšanas no But we consciously keep days free. Bet mēs turpinām vienkārši izbrīvot tās dienas, kas ir pavisam brīvas un eh, Rīgā un Jūrmalā. I don't know if we have it in Kuldiga, we should have it. Vai Kuldigā mums jau tas arī tā ir. That once in a month. Ka vienu reizi mēnesī. All the ministries rest, no practices, no rehearsals, nothing. Visi tie, kuri kalpo kādā konkrētā kalpošanā, jūs vienkārši atpūšaties, jūs nebrauciet uz mēģinājumiem, piemēram, nu, vienkārši ir atpūti. Because I believe what the word says. Jo es ticu, ka Dieva vārds mums saka. I tell people, go home, spend time with your parents, your brothers, your sisters. Es saku cilvēkiem, ej mājās, pavadi laiku ar saviem brāļiem un māsām pavadu laiku savā Your ģimenē. Oma, opa is gone, spend time. Opīt, mamma, tēt, nu, brauc Get to mājās know un what's pavadu happening with laiku. them. Vienkārši uzzini beidzot, kas ar viņiem notiek. Go Kā to some iet, picnics with vienkārši someone. aizbrauc ar viņiem Friends, picnikā. Nu, just- Sadiec draugus. Ne tikai draugi, Nevis bet tikai draugs, also tev go vienkārši out, rītdien but have the jābrauc. balance. Bet, Both nu, of bet ir jāietur arī ir šis te balanss, jā, Now. tas ir them. līdzsvars. Now, coming to the Tagad, desmitas. un tagad um, nonākam So you got the principle here. Jūs yeah. dabūjāt to principu. So now come to the book of Malachi. Un tagad atvērsim Malakija grāmatu. Now I'm not laying this as a law. Un es tagad to neielieku tā kā tādu tā kā likumu neieceru. Okay, please remember this. I'm not putting this as a law. This is, I won't say this is a law, but this is my encouragement. Es neteikšu, ka tas ir kāds likums vai kaut kas tāds, bet tas ir mans iedrošinājums. Okay? <clears throat> Malachi chapter 3. Tātad eh, Malēhija, tad trešā nodaļa. Read from 8 Lasīs to 12. No 8. panta līdz 12. Lūdzu, please. Tātad Malēhijas grāmata trešā nodaļa no 8. līdz 12. pantam. Lūdzu. Tad lasam. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam oh. ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Ne tikai desmitu tiesu, Nevis bet arī labprātīgiem, bet ar labprātīgiem Lūdzu. upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojām, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Ui. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā, manā klētī. Manā klētī! Okay. Tā, lai arī manā mājā, manā mājās. būtu barība. Un pārbaudiet, pārbaudiet. Tad, tad mani šai ziņā sagatavos un nelikšu svētībai pat tiem pārpilnībā nolīt pār jums un es padzīšu jums, un e, jums palīdzēdams Rīgo postītāju kukaini no jūsu labības laukiem, yeah. lai viņš tos neizposta, un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebauts. Lai arī visas tautas jūs, visas tautas. jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnais zemē būt, saka tas kungs Cebaots. I remember my father. Un es atceros skaidrs no tēva. No Christian TV, no Christian radio. Nekāds kristīgais radio, nekāda kristīgā televīzija. Just with the Bible. Tikai ar bībeli. In the interiors of India. Uh, In India. India prayed and studied. Lūdza, un viņš he, studēja, viņš mācījās. And he got this. Un viņš saprata to. And I remember as a kid, un es atceros, mēs kā bērni, mēs mēģinām skatīties. First pirmā lieta, tad pati pirmā first lieta. Pati Now, pirmā lieta. We, I think it's the same in Latvia. Es domāju, ka Latvijā ir tieši tā pati. Piemērs, yeah, example, 500 lats. Tad piemērs, ja jūs saņemat uh, kā algu 500 latus, ja, piemērs. The government is already taking I don't know, 75, let's say 75 lakhs is gone. Tad jau valdība nu jau ir paņēmusi valsts ir Piemēram, paņēmusi iekasējuši nodokļus, jā, okay. piemēram. I remember my dad. Tad es atceros, ka mans tēvs. He would say 500 lakhs is my salary. Viņš teica, tad 500 lati, piemēram, ir mana alga. But in my hand I get 425. Bet savā, uz, savā, uz rokas tad es saņemu 425 latus. He ja? would still pay for 500 tad viņš to desmito tiesu viņš maksāja no tās summas, kas, no kuras vēl nebija tik atskaitīta nodokļi. Un man says, ļoti patika, ko viņš teica. Viņš teica, tā, viņš teica, tā, ka tā naudiņa ienāca, nāc pie manis. First to God. Tad, tad visu pirms atdot Dievam. Ten ratings, blah, blah, blah. Tāpēc blah, blah, tam, tas, kas paliek pāri, to visu stāstā, rēķins un viss pārējās lietas, tad visu pirms, ko tu dari, tu atdod it's, Dievam. It's there, there. Uh, no, I don't know, let me think. Nu, nav tā, ka tu, ne, ne, ne, ne, ne, ne, man padomā, tu tā, ne, ne, ne, neko tādu, uzreiz. 50 lads. Tad 50 latus. In my local spiritual family. Un šeit savā vietējā garīgajā ģimenē my house, which is God's house, my family. Kas ir Dieva nams, tad, tad ir mana ģimene. First thing, because Vispirms, the principle in Timothy is take care of your family jo, first. Jo princips, tas, kas ir teikts eh, vēstulē Timotejam, ka visu pirms parūpējies par savu ģimeni. Oh, there is a crisis in Africa, oh, so I oh, sent my Afrikā flights there. Krīze, tāpēc es sūtīšu tos ziedojumus uz turieni. My encouragement, mans iedrošinājums. Take care of your spiritual family. Parūpējies vispirms pats par savu garīgo ģimeni. And I've seen, and this with my father has, I saw this with my father. He proved God in this. Un uh, es to redzēju pie savu tēvu, viņš vienkārši pārliecinājās un piedzīvoja. Viņš tad pārbaudīja Dievu ar miraculously, brīnumainā veidā. Miracle. Tie, tie bija vienkārši brīnumi. Money was always there Vienmēr, vienmēr nauda pietika un bija tur, kad mums to patiesi vajadzēja. Vienmēr. It's a principle I put with my family. Un tas ir tas princips, kādu es esmu tad, kad iecēlis arī savā ģimenē. I'll tell you something that recently happened. Un es jums pastāstīšu, kas notika pavisam nesen. Uh, before I went to England, tad pirms es tad devos uz Angliju projām pagājušajā nedēļā, my salary came in. Tad, tad ienāca mana alga kontā. And I was like, oops. Es domāju, tagad, no, I'm happy with the nu, salary. Protams, es esmu priecīgs, tā, ka man saņem algu. But Sunday I will be in England. Bet es domāju, nu tā, bet svētdien es atradīšos Anglijā. On the way to the airport. Uh, pa ceļam uz lidostu. I SMS or told my wife. Es tad man aizrakstīju ieziņu, vai uzreiz paziņu pateicu sievai. I said, I don't care what happens. Es teicu, man pilnīgi vienalga. Doesn't matter if the children are sick or whatever. Vienalga, vai bērni ir slīmi, vienalga. Remove the tights put it in the church quickly. Tad noņem tātad tos ziedojumus un aizved viņus uz draudzi. And trust me, I have lots of bills. Un, un nu, tici man, man ir ļoti daudz rēķinu, kas ir jāatmaksā. Man ir ļoti daudz. And when I was going to England, I un tad, kad es pa ceļam es braucu uz Angliju, I didn't tell anybody, but es nevienam neteicu. Less money, almost like man bija, almost nothing. Man bija nu, tik ļoti maz naudas līdz, un nu, gandrīz vai vispār nebija naudas. And somebody sponsored my ticket to England, that's how I was going. Kāds sponsorēja, tad apmaksāja man biļeti uz Angliju, tāpēc es vispār uz turieni braucu. And in my heart I'm like, God. Un manā sirdī man liekas, Dievs. I, I hope I don't have to pay for something. Es ceru, ka man nu, nebūs tagad jāmaksā, tad nebūs izdevumi nekādi. But you know, you just smile and you don't tell anyone. Bet jūs, bet tu vienkārši smaidi, es turpināju smaidīt, es nevienam par to nestāstīju. But I My wife, she put extra. Mans, bet mana sieva tajā ziedojumos, ziedojumos dodot ziedojumus, viņa pielika vēl klāt. Oh, praise God. Because the principle, at least I try to keep, is it's not 10%, but 15, sometimes 20%, because it's tithes and offerings. Tad manā, mans tas princips ir tāds, ka dažkārt tie nav tie 10%, ja, bet tie ir 15 un 20, jo es pielieku klāt vēl ziedojumus. Miraculous thing. Vienkārši brīnumainā veidā. I cannot explain. Es pat jums to nevaru izskaidrot, vienkārši brīnumainā veidā. Money came in for every need. Naudiņa, tad, tad naudiņa ienāca priekš jau katras vienas vajadzības. Kas Today if I die. Tad, tad piemēram, ja šodien es nomiršu. If I die. Piemēram, ja šodien es vienkārši noms un visu mans vairāk nav. My wife will get some few laps. Tad manam sieva viņa dabūtu pāris latus. Mašīna, baby. Varbūt nu, jā, mašīna, jā. jā. Nu, protams, nevis varbūt, bet nu, viņa dabūtu mašīnu, jā. Un tas ir viss. Tas ir viss. If an Indian can live ja indietis var dzīvot in Latvia, Latvijā, you can also live. tad arī jūs varat dzīvot. Trust me. Uzticieties, man pāri, ticat man, tā ir. Just be faithful with your Vienkārši esiet uzticīgi Dievam ar savu desmito tiesu ziedojumu. I love what God says here. Un man tik ļoti patīk tas, ko Dievs mums saka. Test me on this. Viņš saka šeit šajā, šajos pantos, ko mēs lasījām, ka Test pārbaudi mani tajā. Test me on this. Tad pārbaudiet mani. Be faithful. Esiet uzticami. My pirmā alga, kad es nāku Latvijā, my first salary was 60 lakhs. Tā pirmā alga, ko es saņēmu šeit, kad es atbraucu un sāku strādāt Latvijā, tie bija 60 lakti. How many of you know? Cik daudz no jums jūs zinat 60 lakhs is a lot of money for a man and a woman and a child. Cik daudz no jums jūs esat pārliecināti, ka uz vienu mēnesi ar 60 latiem var izdzīvot vīrs, sieva un bērns? Var? Ar 60 latiem uz visu mēnesi? But the principle we kept. Bet tas princips, kuru mēs stingri ievērojām. Six lads. Tad sešas latus. I love how my I love how my father says. Un man tik ļoti patīk tas, kā mans tēvs teica. It is not my money. Viņš teica, tā nav mana nauda. Lord. Kungs. Thank you. Paldies tev. For strength. Paldies tev par spēku. For wisdom par gudrību, par darbu, par māju. Paldies Tev par to visu. This is a small sign. Un tā ir kā maza zīme tam. Of my thanks to you. Manai pateicībai Tev. Desmit that goes into the box. Un tad desmitā desmiņa aiziet uz ziedojumu kastīti. And then, un tad, oh, some people in the church have some problems. Varbūt kādam cilvēkam draudzē ir kāda vajadzība problēma. That's different help. Tad tā ir pavisam cita palīdzība. But desmita. Bet tā desmitā tiesa. Put her in the balls. Viņu ir jāieliek tajā kastē. This is not the law. Tas nav likums. I'm not going to check it. Es to netaisos pārbaudīt. It's not my business. Tā nav mana darīšana nemaz. You can do what you want. Tu vari darīt pilnīgi, ko tu gribi. But I'm sharing. Es vienkārši tagad dalos pieredzē. Dalos dažās eh, domās, dažos varbūt pastāst dažas izlā, iz, izaicinājumus, nu, ko jūs varat pamēģināt. I love what the Bible says. Un man what God patīk, says here. Yeah. Eh, tas, ko Dievs šeit saka. I will rebuke the devourer. Viņš saka, es salauzīšu pār tevi to There is a spirit that comes to ir tas, ir tas gars, jā, tas kukainis, viņš saka, to kukaini es salauzīšu, vienkārši tevi ir, iznīcināšu. tevi ir nauda, jā? Un, piemēram, tev ir nauda, Bet bet pēkšņi, češ, češ, češ, trīs dienām un pēc plikst, trijām dienām viss tev tukšs plikst, rokas. ah, nē, tukst. Jā, Plikst. viss tev tukšs Kaut rokas. kur, nu, jūs nu, saprotat. Tu viss kaut kur izšķibēji, jā, nu nav, O. Oh. nav vairāk. Nu, And I'm like, un tad es domāju, nu, mm, where did the money go? no kurien? saka, kur tā nauda aizgāja? Nu, tūkstos lāti vai 500 lāti? Tūkstos lāti, 500 lāti, bet bieta vairs nav. Bet tātad visu pirms pirmā lieta. That's why we have this principle also with the house of God in that box. Un tāpēc mums arī tas princips ir ar draudz mūsu Dievu mājas, kad draudz kastīt ir kaut kur tur. It's a strong thing with God's grace we have put in. Un slavu Dievam ar eh, Dieva žēlstību mēs to esam iecēluši. That we put into the box. Kad mēs ieliekam tajā kastītē. And every Sunday. Un tad katru svētdienu. We calculate. Mēs saskaitam. 20%. Un 20% tātad no tā visa, kas ir saziedots. And we support other churches. Mēs noskaitam nožu, mēs atbalstam citas draudzes. That's why it's a miracle. Un tāpēc tas ir tāds brīnums, that this ministry has come to this time. Ka šī te kalpošana, šī te visu mūsu kalpošana, ka mēs ar to esam tikuši tik tālu jau. Church, I'm talking un to the church brīdi, members. Un okay. es runāju tieši, nu, konkrēti uz draudzes locekļiem visitors and friends. Tie, kur ir draugi no jums vai arī ciemiņi šeit, nu tas <laughs> jums tā kā neatiec. You are not obligated. Jums tas, jūs to, jums tas obligāti nav jādara. But you, I would encourage you to listen. Es vienkārši iedrošinātu jūs ieklausīties. Think about it. Padomāt par to. And receive it. Un vienkārši nu, pieņemt to. But church members. Bet draudzes locekļi. Don't forget. Neaizmirstiet. That it is through us what God gives us tad tas ir caur mums, ko Dievs mums dod. That's how this ministry is moving. Tā, tikai tāpēc šī kalpošana vispār virzās uz priekšu. Yes, God does miracles. Jā, Dievs ir tas, kas dara brīnumus. But God has put you in, your, in this family. Bet Dievs ir ielicis tieši tevi šajā te ģimenē. Take care of your family. Un tāpēc parūpējies par savu garīgo ģimeni. Amen. Amen. Take care of your family. Parūpējies par savu garīgo ģimeni. And then help pēc tam nu, parūpējies pēc tam par savu fizisko ģimeni un tad arī par pārējiem citiem. I think it's about William Colgate, the Colgate es domāju, toothpaste guy. Es domāju, ka tas ir tas uh, par William Colgate, tas, kas izgudroja eh, Colgate zobpastu. It is said ir teikts tā, vēstures avotos, he lived with this principle. Uh, ah, kad šis te cilvēks, viņš dzīvoja ar šādu te principu. Viņš no visiem saviem ienākumiem, viņš atvēlē Dievam 90. First thing he would do, Tā pirmā lieta, ko viņš uzreiz darīja, tad viņš noņēma nos 90%. He would give for God's work. Un viņš atdeva to Dieva darbam. And with the 10%, un ar šiem 10%, kas viņam atlika, he was still a multi-millionaire. <laughs> viņš vienkārši, viņš joprojām bija tas multimiljonārs. It's a thinking. Nu, tā ir tā vienkārši mūsu domāšana, kā mēs domājam. I know business guys today sevis pazīst ļoti daudz biznesa cilvēku. 30% to God. 30% Dievam. 50%. There's one dievam. business guy, 70%. Ir kāds biznesa cilvēks, kurš atdod Dievam 70%. Is it the law? Vai tas ir kāds likums? No, no. Nē, It's between nav. you and God. Tas ir tikai starp tevi un starp Dievu. Man nav kontrola, man nevajag Man nav kontroli. nekādas darīšanas par to, un es to nekontrolēju, un arī negribu to kontrolēt. But this is for you. Bet tas ir priekš jums. To encourage you. Lai tas jūs iedrošinātu. And the final thing before un we close. Un beidzamā lieta, pirms mēs arī noslēgsim. Go to the book of Ephesians. Atvērsim uh, Efeziešiem. Tad Pāvila vēstule Efeziešiem. Lasīsim no 21. līdz 25. Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bībām Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī savas sievas savam vīram visās lietās. Savam vīram, lūdzu. Jā, tad, tad saviem vīriem lūdzu. Vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draugu, pats nododamies viņas labā. No. This is something I watched in uh, saw in uh, uh, in England. Un tas ir kaut kas tāds, ko es arī redzēju Anglijā. Uh, varētu lūdzu. Okay. Just imagine. Iedomājieties. Wife. Sieva. Husband. Vīrs. So I had situations where I would talk. I was, I was with some families in England. Un bija kādas situācijas, kad es esmu ar kādām ģimenēm Anglijā kopā. We're talking. Un mēs runājamies. And the wife is. Un tā sieva. And if the husband would say something, forgive me. Piedodiet man. It's, it's not good. It's not good. It's not loving. There is this Um, uh, kāds, I'm not saying women cannot talk. Please try to understand. Listen to the whole thing. Runāt un vajadzētu paklusēt, nē, nē. I'm not talking about the talking. Es nerunāju vispār te par to visu runāšanu. I'm talking about who leads the family. Es runāju tagad par to, kas vada ģimeni, kas ir ģimenes galva. And I remember sitting with this person. Un es atceros, kad sēdēju kopā ar tiem cilvēkiem. This family. Nu, ar šo konkrēto ģimeni. And uh, this famous sentence, Nu, tā populārais, jā, jā, jā. populārais teikums. Jā, jā, jā. Husband is the head of the family. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Vīrs ir ģimenes galva. But I'm the neck. Bet es esmu kakls. You're kind of like laughing, like a <laughs> joke. <laughs> but of course, during prayer time, said, This is dangerous for you. Es saku, nu, jūsu ģimenē tas ir ļoti bīstami. Oh, but, but the Bible says there is no male, there is no female, there is no Jew, no Greek, everybody's equal. Bībelē teikts, ka, nu, piemēram, nav nekādas atšķirības vai jūdas vai grieķis vai vīrs vai sieva, nu, nav nekādas starpības. Nu, vienalga. Really? Oh, es saku, so there is no male or female? Tad, tad nav nekādas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. No, we're all equal. Nē, nē, nē, mēs visi kā cilvēki esam vienādi. Ah, so then women and women can get married. Es saku, ah, nu tad jau būtu tā, ka sieviete ar sievieti varētu apprecēties. No. Nē, nē, nē. nē. No. nē. Oh, man, man can get married. Oh, tad jau vīrietis ar vīrieti varētu precēties. By the way, homosexual churches in the US and other countries, they use that scripture. They say oh. there's no male or female. Un, oh, un starp citu, ja, eh, ļoti daudz draudz, piemēram, Amerikā tās homoseksuālas draudz, viņi izmanto tieši šo te rakstuvietu, ja, ka nav nekādas starpības, vīrietis, sievieti, nu visi Dieva acīs ir vienādi. Yes! Jā, I tā agree. ir. Es piekrītu tam. Un Dieva yes. vārds mums to skaidri arī saka. We are equal. Ka mēs visi esam vienā. But God has put order in Bet the Dievs draudzē ir ielicis kārtību. Viņš ir ielicis kārtību draudzē un arī ģimenē. That's why I love how this, this theme starts. Un tāpēc man ļoti patīk, kā šī tēma vispār sākās. Be submissive to each other. Subject to each other. nu viens otram. So, as the husband, kā vīrs, I'm not like... <laughs> No. no. No. No. No. For me, I listen to her. And in fact, the Bible, I love the way the Bible brings balance. God brings Husbands, If your wife is grieving and you've offended her. viņi skumst par to, ka tu esi viņu aizvainojis. Your prayers are hindered. Tad tavas lūkšanas viņas vienkārši ir aizsaktas, viņas nenonāk līdz Dievam, viņas paliek tur ceļā. I would, if you study the Bible, I would say it's, it's better to be a wife than a husband. Ja tu paskatātu Bībeli vairāk, ja, tad es, eh, man pat liekas tā, ka ir daudz labāk būt sievietē nekā vīram, tad būt sievai nevis vīram. When we study this, when we study the scriptures, ja tad, kad mēs paskatījām šīs te raksturvietas par ģimeni, par laulību, I have felt and I've had men say, un man tāds sajūta, I wish I was the wife. un man tāds sajūta arī vīri dalījušies, man saka, nu man, Nu, nu, es gribētu, ka es varētu būt tā sieva. Because God has laid such responsibility on the man. Tādu atbildību vīram. To take care of his lai wife. Parūpētos nourish par savu sievu, lai viņu vienkārši rūpētos un, un, un lomotu. Love un her. Mīlētu viņu. Respect her. Cienītu Listen viņu. To her. Lai ieklausītos viņu. Not obey. Un nevis tā, ka paklausi. But listen. Bet ieklausies, ko viņi tev saka. But women, Bet sievas, tātad sievas, be submissive. Tad pakļaujieties saviem vīriem. The scripture says, be as, as the As the church is subject to Christ, so the wives be subject to your own kā, husband. Kā, kā draudze pakļaujās tam kungam, tā arī sievas pakļaujieties savam vīram. So any issue with Tad me and my wife, for example. Notiek, notiek kaut kāds strīds ar mani un, mani un sievu un we talk. ar vīru. Mēs tagad runājam. Mēs runājam, kaut ko risinām. She says something different. Viņa pasaka pilnīgi kaut ko citu. If she says something different. Ja viņa pasaka pilnīgi kaut ko pretēju. I stop. Es vienkārši apstājos. I don't proceed further. Es neturpinu vairāk. Then I sit, think. Tad es apsēžos, es padomāju. Because I know. Jo es zinu. God has put her in my life. Ka Dievs ir ielicis tieši viņu manā dzīvē. And really think about it. Un es patiešām sāku tagad par to domāt then un pēc tam I take the decision. Pēc tam es pieņemu to lēmumu. She always says, you decide. Viņa vienmēr saka, nu, tu izlēmi. Once I take the decision, un tad, tad, tad tajā brīdī, kad es pieņemu šo lēmumu, if something goes wrong, ja kaut kas aiziet pilnīgi šķērstā, I don't say, oh, es why did I listen to you? Oh, no. Kāpēc es tev paklausīju? No. Once I took the decision. Jā, tajā brīdī, kad es kā ģimenes galā, kā vīrs pieņemu lēmumu, then what will happen? Tad vienalga, arī kas notiek, It's my responsibility. tā ir mana, tikai mana atbildība. If something goes wrong, Ja uh, if kaut something kas- goes good, Ja kaut kas nu izdodas, ja? and I say, wow, thank you Es saku, wow, nu paldies tev, that you told me ka tu man pateici, lai es tā rīkojos. So the balance is important. Un tad tas līdzsvars, tas ir ļoti nozīmīgs un svarīgs. Pat sievietes paklausīšana, lūdzu, listen to this. Bet sievas tagad ieklausieties, lūdzu, jūs. But I love what my wife does. Un man ļoti patīk tas, ko man sieva dara. Situations, public situations, or church, or... Publiskas situācijas, jā, nu, teiksim, draudze, kaut kādā citā vietā, teiksim, publiskā. She will never As far as I remember, she will never say, eh, ah, ah, never. Viņa nekad nav teikusi, ka, oh, paklausies, es, es, es, es, es. Nekad. I remember there was a time. Es atceros, ka bija kāds laiks. I said something. Kad es pateicu kaut ko. The public church. Tu publiski draudzē es kaut ko pateicu. She didn't like it. Un viņai tas ļoti nepatika, ļoti. She was sitting behind. Viņa sēdēja tur aizmugurē. Kept quiet. Viņa klusēja. She was crying, of course. Viņa, protams, arī raudāja. Because she didn't agree. She thought I was not speaking something from the Bible. Jo viņa vienkārši tajā lietā nepiekrita, un viņa domāja, ka nu, es tagad pilnīgi šķēršā kaut ko runāju, un absolūti ne no Bībeles. Viņa klusēja, viņa neiejaucās, viņa neko neteica. I love what she said. Un man tik ļoti patīk tas, ko viņa pēc tam man personīgi teica. I want to honor you before people. Viņš saka, cilvēku priekšā es gribu tevi cienīt un pagodināt, protams, Dievu priekšā. Es tevi atbalstīšu. Even if I don't agree. Pat arī tad, ja es tam nepiekritīšu. So this was over. Beidzās tas mūsu dievkalpojums. We were going alone back home. Mēs mājās devāmies divatā. Then she shared. Un tad viņi man sāk stāstīt. Viņš oh. vienkārši pastāstīja visu to, ko viņi, kam viņi Dēļ, tas tev. Tad bija tā, ka apšalīja. But. <laughs> Bet. Not in a disrespectful way. Just, you know. Jā, vienkārši, nu, viņi izstāstīja visu. We discussed it. Mēs izrunājam to un to. But I love the way. Bet man ļoti patīk tas veids. She honors. Kad viņa tik ļoti ciena. It's very important. Tas ir ļoti svarīgi. For women to understand this. Sievietēm saprast to. I can tell you this. Es jums varu pateikt. You are much more smarter than the guys. Jūs esat daudz, daudz gudrāks nekā vīrieši. And I don't have any qualms about admitting it. Yeah. Man nav problēma. Nu, man nav nekādas problēmas. To pateikt. But husbands. Bet vīri. Lead the family. Bet vīri ir tie, kas vada ģimeni. Wives. Sievas. Don't manipulate nemanipulējiet ar saviem vīriem. Lūdzu, don't manipulate. It's to. not good. Jo tas nav not labi, tas not nav healthy. veselīgi. You don't like something. Ja jums kaut kas nepatīk, First thing, tad pirmā lieta – pray. lūdziet par to. And let God ļauj, lai Dievs ir tas, kas tiek galvā. I love what the Bible says. Man tik ļoti, ļoti patīk tas, ko Bībēl mums Never take revenge. Viņš saka, nekad neizej uz to, to neatmaksā. In your anger, don't sin. Savās dusmās nesaka Don't sin, but... Nesaka rāko. Don't sin. Negrāko, nesaka rāko savās dusmās. But, but leave room. Atstā vietu. Give room for God to come. Atstāj vietu tam, lai Dievs varētu ienākt. Oh. Oh, your son. Mans vīrs ir tavs dēls. You are the tu esi ģimenes galva. And you have put him as my head. Un tu esi iecēlis viņu kā manu galvu. Lord, control the situation. Kungs, lūdzu, esi tas, kas kontrolē to visu situāciju. God Dievs always comes in. Always comes. Dievs vienmēr, vienmēr viņš ienāks. When you obey him. Viņš ienāks tad, kad tu viņam paklausīsi. Remember this. God will always come in. Dievs vienmēr ienāks. When you obey. Viņš ienāks tad, kad tu paklausīsi. Amen. Amen. Leave room. Atstāj vietu. And God comes in. Dievam un Dievs viņš ienāks pa to. And deals with the husband. Un viņš tiks galā ar to vīru. But woman. Bet sievas. Don't do this. Nedariet tā. Don't throw temper tantrums. Nemetiet, ne, neizradiet savu temperamentu tagad un vēl nesko. I believe this. Un es tam ticu. And I've told my wife this. She doesn't agree. Un es arī, She doesn't agree. Un es arī to pastāstīju savai sievai, bet viņa nepiekrīt. But I believe it strongly. Uh, bet es tam ļoti stipri ticu un pie tā pieturos. That one day, when, one day soon when we stand before God, Ka vienu dienu, pavisam drīz, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, I believe es ticu, she will be highly honored than me. ka viņu augstāk pagodinās, ka viņu liks augstākā godā nekā mani. Remember this. Un atcerieties to. We all have two choices. Mums visiem ir dāvātas divas izvēles. To be right. Būt taisniem. In our, our eyes. Pašiem savās acīs. And stand and na na na. Un stāvēt un na na na. And to prove pierādīt, pierādīt kaut kādas lietas kādam. Or. Vai. To be right in God's eyes. Lai būtu taisniem Dieva acīs. un paklausīt viņam. And let him have his way. Un ļaut, lai notiek viņa ceļš, viņa prāts. God will never fail you. Jo Dievs nekad tev neliks vilties. It might take time, but he will not fail. Varbūt tas prasīs, prasīs laiku, bet viņš nekad tev neliks vilties. Viņš nepieļaus to. Sorry for taking so much time. Piedodiet, ka tas, tagad, tas viss prasīja tik daudz laika. But since I come once in a month, bet par cik es pie jums atbraucu tikai reizi, things that I need to share. Tās bija tās lietas, ar kurām es vienkārši gribēju padalīties. Study. Pastuvējiet. Listen. Ieklausieties. Understand. Saprotiet. That God has great things for you. Ka Dievam ir sarūpēts liels lietas priekš tevis. But we must not mix. Bet mēs nedrīkstam sajaukt daudz Don't mix your lietas thinking kopā. with the Bible. Nejā, nesajauc pats savu domāšanu, spriešanu ar to, kas ir Bībelē. In your anger. Un savās dusmās. Don't sin. Savās dusmās nesakā. Stay away from manipulation. Paliec tālu projām no manipulācijas. Be faithful in your giving. Esi uzticams, patiesi uzticams savā došanā. Be part of a local family. Esi kā daļa no vietējās draudzes. Everything that you do, do it unto God. Un viss, ko tu dari, dari to Dievam par godu. Do it unto God. Dari to kā Dievam par godu. If you allow people and different things to come between you and God, you will get disappointed. Ja tu atļaus, ka cilvēki nāk un nostājās starp tevi un starp Dievu, tad tu ātri, jau pavisam ātri, tu vienkārši sajutīsi šo sarūktinājumu. There is no perfect church. Jo nav nevienas perfektas ideālas draugs. There is no perfect local church. Nav neviena pati ideāla, perfekta vietējā draudz. There is no perfect pastor. Nav neviena paša perfekta mācītāja. But it is what God has put in this world. Bet tas tā ir, ko Dievs ir iecēlis šajā pasaulē. Local church. Tā ir šī vietējā draudze. Local church. Vietējā draudze. Be part of the church. Tāpēc esi kā daļa dažādas vietējās draudzes. And walk in submission to each other. Un staigā tad pakļāvībā kopā viens ar otru. That's why. Tāpēc arī. Gatas, artis un gatas, please step forward. Tāpēc gati, arti un gati vienkārši iznākiet šeit uz priekšu. Just come forward, please. Iznākiet vienkārši šeit priekšā. Just come forward. Nākat šeit priekšā. I know you guys know, but just to remind you guys. Es zinu, ka jūs to zinat, bet es gribēju vienkārši atgādināt. We prayed. Mēs lūdzām. The Lord has put these three men here. Un tad Dievs ir ielicis šos trīs vīrus šeit. As a team to lead this ministry. Un tad es viņai teicu, nu, komanda vadiet šo kalpošanu. Remember this. Atcerieties. Every time katru reizi I'm talking to the church members, okay? Es tagad runāju ar draudz locekļiem tieši. When you talk to them, Ik katru reizi, kad tu kā draugs loceklis ej un sarunājies ar kādu no viņiem. Uh, understand. Tad saproti. That God has put them there. Ka Dievs ir tas, kas ir ielicis šos cilvēkus tajā vietā, šajā atbildībā. Church members. Draudzes locekļi. God has put them. Dievs ir bijis tas, kas ir ielicis viņus tur. As your authority. Viņš ir iecēlis viņus kā jūsu autoritāti. When you talk to them, Tad, kad jūs runājat ar viņiem, they haven't told me this. This is what I'm telling you. What I sense. Viņi nav man to stāstījuši. Tas ir tas, ko es tagad jūtu savā sirdī. Do it with respect. Tad, kad tu runā ar viņiem, to dari to ar visu cieņu. I promise you, they will make mistakes. Un es apsolu jums, ka viņi pieļaus kļūdas. If there is a mistake, ja ir kāda kļūda, come respectfully and talk. Tad ar cieņu nāc un izrunā to ar viņiem. If he doesn't listen, ja viņš neklausās, talk to the others about it. Tad eh, parunā ar nākamo. If they still don't listen, ja joprojām neviens no viņiem neieklausās tajā, talk to me. Tad nāc un runā ar mani. But do not be offended and go away. Bet neesi aizvainots par to un neaizej projām. It's not good for you. Jo tas nav labi priekš tevis. But knowing them, Bet pazīstot viņus, I know they are very open. es zinu, ka viņi ir ļoti atvērti. To serve and to listen. Viņi ir atvērti, lai kalpotu, lai ieklausītos. Now, Matīs Manifold, come here. Tagad arī Matīs, nāc tu. God has ordained this Dievs guy, ir tad iecēlis šo te this vīru, man to be an evangelist here. šo vīru, lai viņš būtu kā evaņģēlists šeit. And he time to time shares the word. Un tad viņš laiku pa laikam viņš ir tas, kas šeit priekšā padalās ar vārdu. How old are you? Cik tev gadi? 37. 37. 27. Nē, 27. It's 27. 27. I'm sure. Es esmu pārliecināts. Now, this is very important. Tas I'm ir doing ļoti, this ļoti- because what I sense the Holy Spirit leading me. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tagad tas, ko es tagad jums stāstu un, un, un saku, tas ir, es ticu, ka svētais gars ir tas, kas mani vada šobrīd. When the Lord leads me, Tad, kad Dievs mani vada, I tell Him to speak from the Bible. tad es viņam saku, es, tas, e esi tu, un tad tu runā no Bībeles. Look into my eyes. Ieskaties man acīs. You might be a lot smarter than Him. Varbūt tu esi daudz, daudz gudrāks nekā ir Matīs. Bet tad, kad viņš stāv šeit priekšā un viņš sludina Dieva vārdu no Bībeles, tad cieni viņu. I don't know why I'm saying this. Un es nezinu, kāpēc es tagad to saku. If he says something wrong, ja viņš pasaka kaut ko garām, pilnīgi čērstā. It doesn't matter how old you are. Tad ir pilnīgi vienalga, cik vecs esi tu. Honor. Tad cieni viņu. Honor God's servants. Cieni šos te Dieva kalpus. Go to Matīs. Aizej pie Matīsa. Kiss his finger. No. Noskums viņa kājas. Nē, nē, nē. Okay, he doesn't want Viņš to negrib. But it's on video. Those watching jā, video. video. Tie, kuri vēro video, skatās. Jā. Say, Matīs. Sakiet, Matīs. I'm sorry, could you explain what you spoke? Piedod, vai varētu vairāk man paskaidrot, ja, ko tu gribēji teikt ar to? And I'm sure. Un es esmu pārliecināts. He's more than willing to explain. Ka viņš ir vairāk kā, viņš pat vairāk kā vēlās tev to visu paskaidrot. If you still don't agree ja joprojām tu nepiekrīti varbūt tajā, ko viņš saka, talk to me. Tad nāc pie manis un aprunājies par to. Trust me. Uzticies man. I have preached wrong things too. Arī es esmu sludinājis pavisam nepareizas lietas. Nu, man ir tā sanācis. Like crazy things. But varbūt varbūt nu, ne tāds, ka pavisam globāli, nu pavisam garām tās lietas, bet so, nu, varbūt ir nācies dažkārt kaut ko pateikt ne tā. So respect Tāpēc cieniet, cieniet patiesi. Un tagad. Okay. So I'm talking to Matthias. Tad es tagad runāju ar Matīsu. Matthias tells me, I'm the church member. Tad es esmu kāds, kas simbolizē kādu cilvēku no draudz. Piemēram, draudz kādu locekli. Tad nāk pie Matīsa un runā. <laughs> Oh, Matīs! Oh, Matīs! You are so much better than these guys. Tu esi tik daudz labāks nekā tie pārējie trīs, ja? Tu esi mm. labākais, jā. Mm. Mm. Aha, tu esi labākais, jā. Jo tad, kad tu apstājies šeit priekšā, lai runātu. Goosebumps all Tad viss jau sosāda un katās. When God is Tad, kad kāds nāk, jā, un sāk runāt. Tad viss jau priekšā, klāt. Matīs. Matīs. Tu esi tas vīrs, nu, un tu esi. Nepareizi. Do not allow Nepieļaujiet. disunity kad viņos nu, tad, to, to nevien, nevienādību, nevienlīdzību. Don't play them to each other. Don't, don't Nesalīdziniet tagad viņus uh, vienu ar otru, ja? Draudz cilvēki uzmanīgs. Esiet uzmanīgi tajā. Number two. Numur divi. Matīs tells me something. Matīs man tagad kaut ko pasaka. Sam. Sam. I'm a church member. Tad es esmu draudz loceklis, ja? Matīs tells me something. Matīs man kaut ko pasaka. Hey, Sam. Hey, Sam. No, no, no, no, no, no. Nu, piemēram, par Māris. Nu, piemēram, par Māri. Hey, Sam. Hey, Sam. Nu, just be careful with Māris. Nu, vienkārši, eh, un Sam, nu, es uzmanīgs ar Māri, ja? Because he's Right now he's not in a good shape. Jo tagad viņš nav labā formā, ja? Yeah, he's struggling. Nu, viņš cīnās tagad. So don't uh, tāpēc, listen nu, everything. Tāpēc neklausies varbūt tajā visā, ko viņš tev stāsta. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā. Māri! Nu, Māri! Tu zini, zini ko? Ko Matīs said? Tu zini, ko Matīs man teica? He said, you are the devil. Viņš teica, ka tu esi velts. attīstam to nesen, ja? This is just between Tas ir us. tikai starp mums, ja? Brothers. Brāļiem, brāļiem. I told him. and support them. Un atbalstiet viņus. So next time, Tad nākamo reizi, you know what Maris needs to do? zini, ko Mārim vajadzētu tagad darīt? Maris needs to go to Matthias Strait. Matīs, ā, eh, Mārim pat taisnām vajadzētu iet pie Matīsa Sam told me this. un teikt, ka Sems man pateica kaut ko tādu. But if Maris goes and tells everybody else, Bet ja Māris tagad ies pie katra viena cita no jums un pastāstīs šito, that's wrong tad tas ir pilnīgi nepareizi. Tad uzreiz pat taisno ej pie dāvota un That's why. Hey Sam, I'm gonna tell you something. Tāpēc, ej, Sam, zini, es tev kaut ko pastāstīšu. Par Māris? Par Māri. Tas ir. Um, if you, if it is something bad, I'm gonna ask Māris. Ja ir kaut kas slikts, ko tu man gatavojies tagad stāstīt, es iešu un pajautāšu to Mārim. So then there is fear there. Lai arī, nu, tur no tās puses ir tagad tādas bailes. So these are the men. Tad šie tie draudz vīri šeit kuldīgā. Encourage them and pray for them. Iedrošiniet viņus, lūdziet par viņiem. Amen, church members. Amen, draudz locekļi, amen. Thank you guys. Paldies jums, vīri, paldies. Let's pray. Lūgsim. Father, we thank you. Tās mēs tev pateicamies. We give you glory. Mēs tev dodam slavu un godu. We give you praise. Mēs tev dodam pateicību. Because you are our God. Jo tu esi mūsu Dievs. Thank you for revealing us to your word. Paldies, ka tu atklāji mums savu vārdu. Thank you. Paldies tev. For what you have shared to us. Par to, ko tu dalījies ar mums. I pray that you will encourage each one of us. Un es lūdzu, lai tu iedrošini katru vienu no mums. And provide for us. Un lai tu nodrošini mums ar katru vajadzību. I pray that no family would stay the same. Es lūdzu Dievs, lai neviena ģimene nepaliek tādi paši no person would stay the same. Lai neviens cilvēks nepaliek tāds pats, kā jau bijis. Pray that every one of us would grow. Es lūdzu, lai katrs viens no mums mēs pieaugam. Grow. Lai mēs augam. In the ways of God. Tavos Dievs ceļos. We would grow. Lai mēs augtu. Into your likeness. Lai mēs augtu tavā līdzībā. May this church be a church that loves your word lai šī ir kā draudz, kas tik ļoti mīl tavu vārdu. Un tā paklaus tavam vārdam. Un Dievs, lai mēs esam tie, kas nesam Tevi godu. Thank you. Paldies Tev. For everything. Paldies Tev par katru vienu lietu. I pray if, if there is any disunity among us, then Lord, I pray that you would cleanse us. Un Dievs, es lūdzu, ir kaut kas, kas nav vienotības, tad mums Dievs, nu, lai tu nāc un vienkārši tīri to. May we move forward in unity. Un Dievs, lai mēs visi kopā vienotībā varētu doties uz priekšu. We thank you. Dievs, mēs to pateicamies. For everything. Par visu. Господином славом Бога. Jesus' name. Yes, Amen. Amen. Father, pray blessing upon the bread the juice. Debes Tēvs, es lūdzu Tavu svētību pār maizi un pār sulu. As we eat and drink and remember what you did on the cross for Kad mēs us. to ēdīsim un dzersim, Dievs atgādina mums to, ko Tu izdarīji mūsu dēļ pie krusta. Let it be a blessing for us. Dievs, lai tas nāk mums par svētību. We give you thanks for the cross. Mēs Tev pateicamies, kungs, par krustu. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen.